աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հարգանակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան։ Իհարկե, մեզ համար ամենակարևորը այն էր, որ Արցախում սահուն կերպով նորմալ քաղաքակիրթ ձևով ընտրվեց երկրի նոր նախագահ։ Բարթագույն իրավիճակ է, ծանրագույն առաջադրանքներ եւ շատ բան կախված է լինելու թիմից, մարդկանցից, ովքեր պետք է կազմեն մի ընդհանուր ճակատ տարբեր մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Բնական է ցանկացած նախաձեռնության հաջող ավարտը կայանում է նրանում, թե ինչպիսի հայրենասեր եւ պրոֆեսիոնալ կազմ է ընդգրկված լինում պետական համակարգի մեջ։ Տեսնենք։ Կարելի է ասել, որ նոր նախագահ թիմային աշխատանքի կողմնակից է Պարկեշտ եւ Մակուր անznավորությունն է։ Մնացածը ցույց կտա ժամանակ։ Եվրոմիությունը եւ տարբեր երկրներ, ԱՄՆ-ն եւ այլն չեն ճանաչել նախագահական ընտրությունները Արցախում։ Դրանով իհարկե Գոտեպնդվել է Ադրբեջանը, սկսել իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, հատկապես տեղեկատվական եւ քաղաքական դիվանագիտական դաշտում, բայց անկախ ամեն ինչից մենք պետք է շարունակենք մեր պետականաշինության գործընթացը, չնայած որ չեն ճանաչել որոշ կառույցներ, այդ թվում Եվրոմիությունը, բայց այնուամենայնիվ նշել են, որ Ղարաբաղի հայերի համար շատ կարևոր է կոնսոլիդացվել դեֆակտո ղեկավարության շուրջ, ինչ որտեղ սա նաև փաստի արձանագրում է, որ կա Արցախ եւ այն ունի իր իշխանությունը։ Ադրբեջանի քաղաքականության արդյունքում գրքին քաղաքականացվել է մարդասիրական այս անգամ ռուսական նախաձեռնություն, ռուսական կարմիր խաչի միջոցով, ռուսական համարներով, ռուսական անձնակազմով, ռուսական մեքենաներով հումանիտար բեռների հնարավոր տեղափոխումը դեպի Արցախ։ Ճկունություն պետք է ցուցաբերենք, կանգնենք մեր տեղերում մեզ համար ցանկացած բեռ բուն ադրբեջանից, ադրբեջանական մեքենաներով, ադրբեջանական օգնությունը անընդունելի է։ Մնացածը, եթե դա ռուսական է եւ այլը, կարելի է քննարկել նամանանդ, որ անհրաժեշտ է նաեւ առաջին հերթին ապա շրջափակել Լաչինի կամ Բերձորի միջանցքը։ Տեսնենք։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահներն են հերախոսազրույց ունեցել եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանի շուրջ հատկապես կൂട്ടակումներ են կազմակերպում եւ այլը։ Միգուցե սա նաեւ ռազմաքաղաքական ինչ որ մի խաղ է գնում, դա ցույց կտա ժամանակը, բայց մենք տեսնում ենք, որ տարբեր երկրներ, հատկապես տարածաշրջանային դժգոհ են նման զարգացումից։ Եվ Իրանը, եւ Ռուսաստանը, ինչի՞ չեն նայում ԱՄՆ-ն, տեսնենք ինչով այս ամենը կվերջանա։ Դելիում տեղի ունեցավ մեծ 20-ակի, այսինքն 20 ամենազարգացած երկրների հերթական գագաթնաժողով։ Շատ հետաքրքիր գագաթնաժողով էր, ասեմ, որ եւ արևմուտքն է գոհ, եւ Ռուսաստանը։ Հատկապես երևի օրվա կադր կարելի է համարել Հնդկաստանի վարչապետի եւ Ռուսաստանի արտգոսնախարարի եղբայրական, այսպես գրկախառնումը։ Մյուս կողմից նաև արևմուտքն է կարողացել դիվիդենդներ շահել։ Ռուսական կողմից կարևոր այն էր, որ Ուկրաինայի հարցը փաստորեն կասեցվեց այնտեղ հիմնականում BRICS-ի երկրների միջամտությամբ, իսկ արևմուտքի համար հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երևի ամենակարևոր ձեռքբերումը եղավ այն, որ ստորագրվեց արդեն պաշտոնապես ընդունվեց տրանսպորտային աշխարհակայության տեսակետից մի շատ կարևոր նախաձեռնություն Հնդկաստան, Մերձավոր Արևելք, Եվրոպա, Արևելյան Եվրոպա, այդ թվում նաև արևմտյան տնտեսական գոտու, տնտեսական միջանցքի ծրագիր, որը Հնդկաստանից տարբեր ապրանքներ պետք է հասցնի միջև Եվրոպա։ Շատ կարևոր նախաձեռնություն է տրանսպորտային աշխարհակայության տեսակետից, նաև աշխարհակայական Մեզ համար հետաքրքրական այն է, որ Թուրքիան չկա այս նախաձեռնության մեջ։ Իհարկե Թուրքիան երևի ամեն ինչ կանի, որպիսի ինչ որտեղ կծվի այդ նախագծին, բայց դրան դեմ են մի շարք երկրներ, մասնավորապես Սաուդյան, Արաբիան, Հունաստանը, Կիպրոսը եւ այլն։ Տեսնենք, բայց շատ հետաքի զարգացումներին։ Իսկ նույն այդ 20-յակի հանդիպան ժամանակ G20-ի շատ հետաքրիր հայտ ներկայացրեց Սաուդյան Արաբիան։ Սաուդյան Արաբիայի թագաժարանգը հայտարարեց, որ Արաբիան պետք է Սաուդյան Արաբիան պետք է ամեն ինչ անի, որպիսի մերձավոր արևելքը դառնա նոր Եվրոպա։ Թե բարեկեցության աստիճանով, թե իր, այսպես տնտեսական ներուժով։ Տեսնենք։ Ուկրաինայում շարունակվում է բարդ իրավիճակը եւ պատերազմը զոհերը, բայց հետաքին նախաձեռնությամբ հանդես եկավ ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինկենը։ Նա հայտարարեց, որ Ուկրաինան պատրաստ է բանակցությունների եւ արեց մի այսպիսի հետաքին համեմատություն։ Նա ասաց, որ տանգոն ապարում են երկու հոգով։ Հիմա Ուկրաինան պատրաստ է, բայց Ռուսաստանը պատրաստ չէ։ Ճիշտ է, Բլինկենը առաջադրած առաջադրած այդ պայմանները, այն է, որ պետք է տարածքային ամբողջականությունը վերականգնի Ուկրաինային եւ այլ դժվար թե լինի ընդունելի Ռուսաստանի համար։ Նաման կանանց, որ Ռուսաստանում տեղ ունեցան, ընտրություններ, խորհրդարան եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեղում եւ նույն այդ նոր ռեգիոնները Նավարոսիան, Դանեցկը, Լուգանսկը, Զապարոժիեն, Խերսոնը մասնակցեցին այնտեղ։ Հասկանալի է, որ դերևս վերջնական կարգավորումը շատ ու շատ հերոյ է միգուցե չի լինելու, բայց Ուկրաինայի բաժանումը նշмарվում է գնալով ավելի հստակ։ Իրանը մի շարք հայտարարություններ արեց, Իրանի գերագույն ղեկավար Այետոլլա Խոմենեին այցելեց Սիստան եւ Բալուջիստան նահանգները, ինչպես նաեւ հարավային Խորասանը եւ այնտեղ հանդիպեց ժողովրդի հետ, ղեկավարության հետ եւ ասաց, որ ԱՄՆ-ն ամեն ինչ անում է, որպեսզի ապակայունացնի Իրանը եւ նա ծրագիր են մշակել ապակայունացնել երկիրը ներսից։ Ընդ որում Իրանի ղեկավարը ասաց, որ Իրանի համեմատական թույլ կողմերը բազմազգությունն է եւ այլ կանանց իրավունքները, բայց չի ստացվելու ԱՄՆ-ի եւ արեմության աշխարհին, ապակայունացնել եւ տրոհել Իրանը։ Հետաքրքիր է, որ ինքը Խոմենեին ազգությամբ պարսիկ չէ, թուրք է, բայց Իրանը կարողացել է ստեղծել այնպիսի մի համակարգ, որտեղ նույնա թուրքերը պետության գլուխ են, բայց նրանք իրենց ինքնությունը Թուրքիայի, Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ չեն կապում։ Հետաքի զարգացում է։ Ընդ որում նաև հատուկ ուշադրություն է դարձում այստեղ պանթուրքիզմի կասեցմանը եւ տարբեր ազգային փոքրամասնությունների զարգացմանը։ Տեսնենք։ Հետաքրքրական իրադարձություն տեղ ունեցավ Հյուսիսային Կորեայում։ Հյուսիսային Կորեայում ռազմական հերթական շքերթը տեղ ունեցավ եւ այնտեղ նրանք ներկայացրեցին քաղաքացիական տարբեր տրանսպորտային միջոցներում ինչպես կարելի է զենք եւ զինամթերք տեղադրել եւ դարձնել նրանք որպես ռազմական մի կարևոր տրանսպորտային միջոց։ Շատ հետաքրքիր է։ Մեծ արձագանք է ստացել, ընդհանրապես շատ բաներ ունենք մենք սովորել նաև տարբեր երկրներից, այդ թվում նաև ռազմական գործի բնագավառում ինքնաբավության հասնելու քաղաքականության մեջ նաև այդ երկրից։ Այսպիսինն են թանկագին բարեկամներ մի շարք կարևոր իրադարձություններ, կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։